սահմանափակ ռեսուրսներով անսահմանափակ պահանջարկ բավարարելու արվեստն ու գիտելիքահենք տնտեսությունը ժամանակի հրամայականն է։ Վան Նովիկովի տնտեսանկյունն է եթերում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ։ Այսօր մեր տեսադաշտում կրկին գյուղատնտեսական ծրագրերն են ոլորտում շրջափակման հետևանքով առաջացած խնդիրներն ու դրանց լուծումների տեսլականը, ինչպես նաև գյուղատնտեսական տարվա առանձնահատկությունները։ Այս հարցերի եւ մանրամասների շուրջ զրուցել ենք Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Գեորգի Հայրյանի հետ։ Պարոն Հայրյան, նախ շնորհակալություն հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Կխնդրենք ընդհանրական ներկայացնել այս ընթացքում ինչ ծրագրեր են իրագործվում գյուղատնտեսության նախարարության կողմից եւ կան նոր ծրագրեր, որոնք ներդրվել են շրջափակման ընթացքում դրա հետ կապված խնդիրների լուծման հրամայականով։ Ընդհանրապես Արցախի հանրապետությունը վերջին տարիներին գյուղատնտեսություն իհարկե անկում ապրել, կապված 20 թվականի պատերազմի հետ, բավականին խոշոր տարածքներ, լուրջ տարածքներ կորցրել ենք, այդ թվում նաև քանի որ կորցրել ենք ռոռոկվող հողերի մեծ ամաստություն ավելի քան 90%-ը, ներկայությամբ նաև ռոռոկման համակարգերով եւ համապատասխան ըստ ջրի քանակի ենք իրականացնում նաև մշակաբույսերի ցանսը։ Տարբեր ծրագրեր իրականացվում են նախարարության կողմից հիմնականում շարունակվող ծրագրերն են, որոնք գործել են 21-22 թվականին որոշակի ձևափոխումներ ստացած, այսպես ասենք, եթե խոսենք լուսաբուծության մասով, ծրագրերը բազմապսի են, ջերմոցային տնտեսությունների ծրագիրն է շարունակում գործել, նաև ցանկաշրջանառության խթանման ծրագիրը բավականին մեծ քանակի սերմացումներ անվճարա տրամադրվում կապված սարքաշրջանառության հետ եւ ներկա բլոկադային իրավիճակում գարնացան մշակաբույսերի մասին է խոսքս բացի դրանից աջակցության ծրագրերն են գործում այդ թվում բանջարավենի մասով ամբողջությամբ գումար ավելացվել է 2.5 անգամ տարբեր մշակաբույսեր, եթե ասենք Վանջարանբոստանային կուլտուրաների գրգազա 22 թվականին գործել է 1 հեկտարի հաշվով աջակցություն 200.000 դրամ, ներկայությամբ ասենք այն անհրաժեշտ որը բլոկադայի պայմաններից ելնելով գտնում ենք անհրաժեշտ լոլիկ, վարոնք, բիբար, դրանք 500.000 է։ Կարտոֆիլն ենք շատ ցանել, ընթացիկ տարվա ընթացքում բլոկադայի պայմաններումներ են կրել աննախադեպ քանակությամբ կարտոֆիլի սերմացու եւ հիմնականում մեծ մաս ցանվածան հույս ունենք որ պահանջարկը 1 տարվա համար կարտոֆիլի պահանջարկը կբավարարենք ներքին ասենց ասենք արտադրությամբ իհարկե բաժանաբոստանային կուլտուրաներում խնդիրներ լինելու է որտեղ ինչպես նշեցի օրոքովի տարածքները ավելի քիչ են նախորդ տարվա աշնանացանը շատ չի եղել համեմատաբար եւ բավականին տուժվել է ընթացիկ տարվա երաշտից ունենք բավականին 4 ձմեր եւ գարնան ամիսներ մարտի ապրիլ ամիսները բավականին 4-ային են եղել հետեւաբար մոտ 30%-ը աշտանացանի արդեն իսկ երաշտահարված են ինչպես գիտենք ունեցանք նաև կարկուտ մարտակերտ եւ ասկերանի շրջանների բարձադիր տարածքներում տուժվել է 17 համայնք Մարտակերտի շրջանից եւ 7 համայնք Ասկերանի շրջանից։ Վնասները հիմա ճշգրտման փուլում են գտնվում, հրայգիներն են տուժվել, ավելի շատ կաներ տուժված եւս աշտացան, ու որոշ կարողությամբ գառնացան մեծ վնասահասցել նաև տնամերձերում աճեցվող բանջարեղենի կուլտուրաների, որոնք վերակալման ենթակայա փորձել են փոխհատուցել ինչ-որ ձևի սոցիալների տրամադրմամբ, բավականին լավ ստացվել է սոցիալների տրամադրմամբ հարցը որոշակի մեղմ է լավ նոր ծրագրեր բլոկադայի պայմաններում քանել հեշտ չի իրականացնել զարգացման խոսքս վերաբերում զարգացման ծրագրեր ներկայությամբ մենք ավելի շատ մտածում ենք եղածով բարենային ապահովության աստիճան բարձրացնել բնական զուգահեռ եւ բլոկադայից դուրս գալու հետևանքով ինչպիսի ծրագրեր կարող անենք, ինչպիսի ծրագրեր կարող անենք։ Իսկ նախատեսված ծավալ հնարավոր է եղել ապահովել, թե ինչ-ինչ խնդիրներ խանգարել են։ Նախատեսված ծավալը միանշանակ չի ստացվել ապահովել, թե աշտանցան, թե գարանցան մշակաբույսերի համար, որովհետև ճշնամու կողմից անընդհատ սադիժ գործողություններ իրականացնում սահմանամերձ տարածքներում ավելի քան 10000 հեկտար հողատարածքներ չի մշակվել հենց այդ պատճառներով մոտեն տեսանելի են ճշնամու համար եւ անընդհատ խանգարում են բնական է յուրաքանչյուր գյուղատեսության տեխնիկա ու թեկուզ գյուղատեսական տեխնիկա աշխատելուց կրակոցներ են լինում եւ դա ոնց խոչընդոտանցում եւ ժամկետի առումով եւ իհարկե մարդկային առումով որ դա հնարավոր չի իրականացնել այդ խնդիրներ ունենք ասենք անաստանդուցության մասով ավելացման մի քիչ դժվարանում ենք այդ ավելացման որտեւ կերը ներ ենք կրում ասենք խոզի կեր հավի կեր լոհմային կենթաների համար նախատեսված բոլոր կերերը ներկրովի է այս պահի դրությամբ որտեվ զմերը անցիկ անցավ եւ եղած ռեսուրսով սպառվեց պայեսները դատարկ են։ Հիմա ամբողջներ են գրում։ Հետևաբար եւ աճ տալը մի քիչ խնդիր է, որտեղ չենք հասցնում եղած շատ սուղ ռուսկապահների կողմից ներկրվող ապրանքների մեջ ներենք գրում շատ քիչ քանակությամբ չի ստացվելու նման պայմաններում աճ ապահովում։ Բացի դրանից յուրաքանչյուր տարի տոհմային կենթայիներ ենք ներկրում, ներկրման անհնարին է։ Փորձել ենք ներկրել տոհմային հավեր, որոնք ճանապարհին ոչնչացվել են, ասենք, ոչ նորմալ պայմանների հետևանքով։ Բայց ինկուբատորային կայաններ ենք սկսել, որպեսզի հավիճուտի արտադրությունը բավականին լավ պայմաններով հիմա շարունակվում է։ Արտադրությունը լրիվ կանգնած է եղել, փորձել ենք, ոչ թե փորձել ենք, այլ արդեն իսկ աշխատացնում ենք երկրորդ համեսնա քանակը պետք է փորձենք այնքան ավելացնենք, որ վերենք գոնե ոչ 20 թիվ այդ քանակը ունենանք իսկ տեղի հնարավորություններով կկարողանանք ապահովել կերային բազա։ Միանշանակ ոչ։ Մենք հիմա աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Ես նշեցի արդեն, որ աշտանացան մշակաբույսերը, որը նաև մեծ մասը ինքը որպես կերային բազա է գնում, եւ գառնացան մշակաբույսերը կանոն ձևի, դա իհարկե տեղում այդ հողատարածները չունենք, որ կարողանանք մշակենք եւ բավական կերա հույսեր ցանենք, որ կարողանանք ունենանք պահուստ, թեկուզ ոչ թե աճ ապահովելու, այլ եղածը պահելու համար։ Սա խնդիր է, փորձում ենք դա ամեն ինչը անենք, բայց ինչպես արդեն նշեցի, աշնանցան մշակաբույսերի 30%-ը երաշտից դժվել է։ Սա շատ լուրջ թիվ է այդ թվում անասնակերի համար։ Իսկ ընդհանուր առմամբ եղանակային պայմանները ինչպես են գնահատվում այս տարվա համար պտուղի համար, ասենք հայկիների համար հիմա լավ բարենպաստ պայմանները մենք չենք կարող կանխատեսենք ինչ արնելու, ասինքն դրան վախը միայն կայանում է կարկուտի մեջ, պատողի, այս պահին արդեն, եթե կարկտահարություն չլինի, կունենանք բավարար քանակի պատող որը նաև անհրաժեշտություն կառաջանա արտահանել բնական ամենք այդքան նոր կամ կարալոք չենք կարա իրացնենք տեղում արտահանման կարիք կլինի իսկ մնացած բոլոր մրգերի տեսակետից էլի մեկներ չենք կարա բավարարենք գյուղատեսական տարի այդքան էլ լավ չի քանի որ գառնացանը ճիշտ է նորա Երևանու ինչի հետևանքներ կա բայց արդեն ունենք նաև գառնացանի դուժած կարկուտի հետևանքներ վերականգնում ենք բանջարեղենի փորձել ենք թե համապատասխան փոխառությունների տեսքով թե աջակցությունների չափը ավելացման տեսքով բանջարաբոստանային կուլտուրաների աճ ապահովենք իհարկե Զառնացանը նաև հատիկա ակնկալում եգիպտացոյինի մասով, եգիպտացոյինի տարածները մեծացնենք, բայց դա էլ է կապված էլի ռոկման հետ ոռոգման խնդիրներ կա հանրապետությունում նախորդ տարիները գիտեք ամառվա ամիսների ինչ երաշտի տակ ենք եղել գետերն են չորացել, մայրաքաղաքում ջրի խնդիր, յուրաքանչյուր բնակավայրում ջրի խնդիրը առաջացել 21-22 թվականներին։ Եթե կանխատեսենք, որ այս տարի նույն վիճակն ելնելու, այսինքն անջրդի պայմաններով, թեկուզ ջրովի պայմաններով իսկ ջրի քանակը նվազելով արդեն խնդիրներ ենք ունենալու, դա էլ պիտի կանխատեսենք, որ իրականում չենք կարող քիչ ջրով ռոռոքենք մեծ տարածքներ։ Յուրաքանչյուր դեպքում որպես գառնացան մշակաբույսի դերևս այդքան էլ վատ տարի չի, իսկ աշնանացանի համար վատ տարի է գնում, պատողն էլ ինչպես ասեցի նորմալ է։ Պարոն Հայրյան, խոսեցինք նաև համվտանգային խնդրից, Եղել են դեպքեր, երբ հակառակորդի կրակոցներից հետո հնարավոր է եղել նորից աշխատանքը կազմակերպել, ինչպես եւ եթե հնարավոր չի, ապա այդպես էլ մնում է թե աշխատանքները։ Յուրաքանչյուր դեպքում սահմանամաս գործիներում այգիների մշակությունը զուտ տեխնիկայի աշխատելու դեպքում են կրակում, իսկ ինչ ենք անում դիմում ենք խաղապահ ուժերին խաղապահների հետ միասին հնարավոր արնում այդ տեսադիտարկող տարածներում այգիների մշակություն, բայց մնացածը ինչ կապված է գառնացան, աշնացան, բոլոր գյուղատնտեսական աշխատանքների հետ կապված չի ստացվում, որտեղ միանշանակ պիտի գյուղատնտեսական տեխնիկա աշխատի, ինչ որ արդեն անհնար է դառնում գնալով։ Նույնը կարելի է ասել նաև անասնապահության մասով, այդ բաց տարածքներում, որտեղ դիտարկվում է եւ անասնապահությունը խնդիր, ունենք այսպիսի խնդիրներ, որ ասենք ոչքարի հոտը մոդելման մոտիկ է եղել եւ տեղը փոխում են հիմա, որպեսզի կարողանան պահել նոր ֆիրմային կառուցում ոչ դիտարկվող տարածքում։ Խնդիրները շատ լուրջ են, դա ինձ էլ չի, որ ասենք կարողանում ենք ամբողջությամբ ապահովենք, շատ քիչ ծավալով, որ հետո նորից կարողանում են մտնեն աշխատել։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեր զրուցակիցն էր Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Գեորգի Հայրյանը։ Ավարտին մտեցավ տնտեսանկյուն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վաննովիկովը։ Կհանդիպենք։ Thank you